Txostenak dio mundu mailan uraren gaineko lujen hiru laurdena okupatzen duela gizakiak eta horren laurden bat handeatua edo igatua dela. Eta horrek ondorioak ditu karbonoa biltzeko ahalmenean. Iban Pebet entzunen dugu lehenik eta Mikael Iribarren ondotik. Be, ba, biztanda, da, bat dugu baizik mundu bat, eh, ordean uh, biziki importanta da, izan da din, uh, eh, ba, eskolarian edo mundean zehar, eta behar da, behar da konsient izan eh, zerbait iten dugula ikemen edo han, be, badela erreperkusuniak eh, mundu guzian. Sifre eh, horiek erraiten dute klima be, berotzen ari dela eta, eta gu uh, ahont da. Gio, gio ala, uh, errantzun, azken errantzuna nok da, da konsumadorak nahi, nahi du erran, erosten dutelaik edo egiten dutelaik zerbait, beber dute konsientizan nuntik eldu den eta eta zertaik ateatzen den, eta ordean hortik uh, luja segidan uh, sail hortan ezartzen dugu, ala, nola em, baliatzen dugun luja uh, zer egiteko, banan behar dugu ere konduan hartu, uh, horren aipatzea untsa da, Baina ez da ere eh, ala, eh, guai, mundian zer joten agia aviones, esker, eta horrean, eh, zer biak parez-parez arzen ditugu, ala, baino bestien antzinean, hori hori ut uh, eh, pixkat uh, ene, ene uh, eh, laborantzaz, hori dian uh, laborantza importantada bizien dako, eta balan ez da hortako ere uh, guke konzian digira hortaz eta guke behitugu uh, nausak kamiatu eta uh, guke behar dugu, uh, de, de, denek behar dugu lain pixkat egina. Mikael Iribarren? Lura beratza da eta azkeneko begoita ama urtetako ibil moldiak leku askotan eh, ebe gaizki, gaizki erabili du, ez du estimatu bera, beratza zela, ez du estimatu behar bezala luja berez, eh, berak bere bizia bazaukala, errespetatu behar zena, eta bizi horrekin, oreka horiekin beharko zela Ekoizpenak beharko zirela eh, landu, ordu hartio, hainbeste mendez eta milaka urtez eh, denetan laborariek egin zuten bezala. Bapatean eh, zer nahi galde, gintzaio eta nola nahi kalugari, bereziki monokultiboak, anitzere mutan eta mm, landare e-, edo arbola bakarra landatuz eta berdina. Eba, lura azkenian biziki e, mende erdi batez eh, luga igatzen alda eta bon, iduriz e, ikertzale horiek egandute nahi Ez da betiko galdua baita espada oraindik baina sekurako arrisku gastuan da luga e, leku askotan eta, eta beraz bada ordu e, hortaz arduratzeko eta behar den neurriak hartzeko. Berotegi duen gasen absorpzioa edo irenstea laguntzen dute landareek, arbolek, egialde batzuetan hoianak eh, oianak behiz ezartzen dituzte. Euskal egirat ekartzen aldea gaia. Mikael Iribarren. Hori aipatziaekin eh, bere ala pentsatzen dut egoaldeari, eh, eskualeriko egoaldeari, hor baitira preseski oian fango frango eta monokultiboan pinu eta eukalituz eta arbola bakarrekin landatuak izan direnak, sekulako patarretan bizpalau eh, belaun aldiz, prezeski horiek ez dute eh, behar den bezalako eta karbono biltzerik egiten. Iparaldean, enizxeo eh, e, e, bomba duela erran nahi handia berriz hoian estatziak, guk ez mm. dugu hoian estatzeik eta eskatzen, aldiz, eta ez da ez da biziki agertzen jieken txosten hortan aldiuntan, baina jakina da hau, pentsek, belardiek, Eh, belardiak sekulako eh, eta karbono jaleak direla, karbono baliatzaleak direla, eta hain zen uh, eh, iparaldea berezik eta egoaldearen uh, ere mutrango, e, belardiz eta pentsez uh, eginak dira eta eta estaliak dira, eta hauen, uh, hauen atxikitzea eta hauen uh, errespetuz baliatzea, uh, hogan ikuste guk egin dezakegun uh, eta agadezak egun neugirik hoberena geroari buruz eta iraunkortasunari buruz. Pentzeak eta bereziki gaiten dute uh, naturalak ez eh, bihurtetarik biurtetarik berritzen diren eh, regra edo belar berezi eta emanko baina luzara hortxe dauden belardiak, sogopilak eta oik direla ba karbonaren zat, biltzeko baliagarri. Iban Pebet, Ba, fer, nik uste dut, eh, behar dela beti, eh, bo, guk eh, uste dut, horren or, atletik bat dugula eskolerian, eh? jenak, jendak, baitugu pentsiak, ba, baitugu landak, uh, ene guztuko, fantzian pasten den gauza, untsa, untsa, untsa egina da, oikio izaten alda biztan da, badan, uh, eh, badan ga, gauzak haidila kamdiatzen. Uh, eh, beste erasamotik uh, eh, ikusten dugulaik, bon, uh, denak ikusten dugu uh, telebistak, ikusten dugulaik Amerik du Sudetik eludien uh, uh, alagi edo, edo zerreal horiek nola inadien. Uh, bon, be, aniz kestion hui giletik uh, ga, galeratzen aldira, badan, uh, xe hor da, hango laborantza ez dela gure laborantza mhm. eta mm. eta hortako bon eh, beste zerbait jo, jo batzok eh, bozkatzen dute zeta edo markuzurin alde eta jo, ala, jo ikusten dugu olako alarmak jek eh, botatzen dien alarmak ordean munduan zerbait norbaitek zerbait egiten du eta beste eta jo giretik beste zerbait egiten du ordean hori da ere diferenta Haragi kontsumoa zere mintzuda da lantaldea jaten dugun kalorien eina Eren batez, hemen da, irurogoi urtez. Eldu diren urteetan, kontsumo hori aldatuko dela diote, aragi aise gutiago jan behar dela. Ikusten duzu laburantzaren aldaketarik hori egokitzeko? Eko bat da, gogo eta horiek uh, eh, dianik uh, eh, sartiak ira, baldia, baldia sail eh, nik behi esnean uh, hartzeko, baldia... Uh, de certifikazioa, uh, arzen dut adibide bat uh, lokap 2R, da, da frantziako mailan dien uh, eh, instituzioek ezartzen dute, kalkulatzen dute, en fet, laborantzaitxetan eh, eh, zonbat, karbona egiten duzun zure aktivitatea tordean nik badakit ene, ene txaldean zonbat egiten dutan karbona, mhm. badan ere hori esker zenta baitut kabarak, ordean ondoan baitut pentsiak, baitut oianak, ordean kabaren esker ere Eh, karbona eh, stokatzen dut. Ordean da joko bat. Eta ordean erretan du guraik, eh, behar dela alagi gutio dian, behar jakin, behi edo, edo horien esker, bai tugu pentsiak, bai horien basterak, horiek bizikuntza antretin jatzen eta horiek anez karbona jaten dute, eta, eta stokatzen dute ez du ene, guztuko aragia duk, gutio jatia be uh, ikusten dugu, esifre guztietan eh, mundiak, uh, frantziako populazionak uh, gutio jaten du, mm -hmm. banan ez dela balio olako, olako gauzen erraiziat, banan guk ere, uh, guk laborantza maidan, ezazen zartzen ditugu uh, eh, antzinean, iniziatiba zomaitzo, eta nun uh, eh, moskina atatzen den etxaldetik, nun uh, soiten duten uh, karbon hori, eta sustut nun uh, ezartzen duten plantan uh, be teknika zomaitzo, karbona horren uh, behititzeko. Mikael Iribarren. haragi gutxiago jan behar da, beraz haragi gutxiago ekoiztu behar da, horrek nunbait laborari azleari beti beldur bat emaiten dio, ezote du eganai gure, eh, gure abereak sobera direla mundu hontan. Prezeski haintzineko solasarekin lotuko dut, eh, pentzeak eh, onak dira klimarentzat zat karbono biltzaleak, karbono baliatzaleak, pentze bizirik ez da, animale, alatzen den animalerik ez bada. Beraz, ba, Eh, hor bada oreka bat, bada ekilibra bat agapatzeko eh, animale eh, eta alatzaile nombre egoki baten eta eremu eremuen artean. Eta horrek e, erran nahi du behar ba, eta sobera kabala izaitetik gutxiago izaitera, askilitazkela politika publikoak araberan jartzea Frantzian eta Europan konparazionea gaur egun aski salatzen dugu Europako politikak eh, eta emaiten duela prima gehiago, kabala gehiago balin bada, ba, beharko aise gehiago lagundu eh, alatzen den kabala konpazione eh, eta mugatu kabala eina laborari bako txorra, badira mhm. neurriak erresak ezartzeko lekuan eta eta zentzuzkoak klimaren uh, onari buruz. Gero, diferentea da, oilasko eta zerri uh, eh, askuntzari buruz eta hoik ezpaitira zuzenki alatzen direnak, hoiek pentsatzen dut uh, gogo eta asko badela eginik uh, molde batean hasteko kabala aukere, de, denek behar dute klimaren onerako kantitatean eremuaren alabera ongi neurtuak izan, eta denek mhm. kanpoko kanpoko bizi bat ukan, ezen ez da mm, haragi kognitzaile soil gelditu mm, mm. beren ibilbide guzian. Mm.